abantu bataramenyekana barateye ikirindiro ciri polisi co mu ruringanizo aho turi mu ntara ya Bururi ariko ntawasize ubuzima ni mu gihe wundi muntu umwe yaraye yishwe muri zone ya musaga komine muha aharaye humvikanye amasasu n'amagrenade ariko ngo urupfu rw'uwo muntu akaba ataho n'ayo masasu nk'uko bishyikirizwa n'igipolisi umugambwe sendededede n'ubuributsa kutarota uganira n'abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi be n'abari inyuma y'ububisha butandukanye buri ko bukorwa mu gihugu mu itangazo ryasomwe n'uvugira uwo kuri kuri wa gatandatu daniel gerard ndabirabe ahamagarira abatarabwa n'ibyo bibazo kwitabira ibiganiro bidakumira byimirije mu bijyanye n'agateka k'abana abana batanu baratowe bashowe bashaka kujyanwa mu bihugu byo hanze aho ni muri komine rugombo muri abo hakaba harimo umwana umwe w'imyaka ine yari yanyegejwe mu kinogo cy'imetero mu ishyirahamwe rigejwe kurwanya urudandazwa rw'abana rigahamagarira abantu kurwanya ako kabi kuko kageze ku rugero runini Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano umuntu umwe yarishwe yarashwe mu ijoro ryo kuri wa gatano muri quartier Gikoto gasekebuye ya zone Musaga turi muri commune Muha mu gisagara ca Bujumbura abajyango b'uwo muhisi basaba kubwicanyi bwo hagarara inkuru ya Evariste Ndikobanyana uwari yishwe azwi ku izina rya Nshimirimana Siriyake ngo yarashwe n'abantu batamenyekanye bamutegereye nk'igihe cy'isaha imwe n'igice ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ni nko ku metero mirongo itanu uvuye ku rugo iwe umuryango wiwe uvuga ko warindiriye ko ataha urahebura niko kumenya bugorobye cyane ko amasasu yumvikanye ari we yahitanye nk'uko byemezwa na nyina mubyara umudamu we ararindira ko ashikaravura ararindira ko ashikaravura aramubwira ati kweli papa jospe bamwishe twamaze kubona ikiziga baca baragenda guhamagara abasoda abasoda baca baraza baraherekeza abantu baca baratora ikiziga bakizana ngaha muhira nuko nyene vyagenda uwo mugabo yari yubatse asize abantu indwi abaryango biwe na nyina mubyara bamenyesha ko batazi ingene bagiye kubaho abo oye bica abantu babicira ubusa nabwira nti uramwica nawe ukazogutumbera kuko ijambo ry'imana rivuga ngo eh, wicishije inkota nawe kwicisha iyindi aho rero ntibibereye ngaho nibatihana nabo bazohanwa tubibutse ko ngaho nyine ku musaga ku ibarabara rya mbere hari uwundi mugabo yahoraga umushoferi yishwe n'abandi bantu batamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyira uwa gatanu mu gipolisi cy'u Burundi bashikiriza kwa ku musagara humvikanye amasasu n'amagrenade hagati y'isaha imwe n'igice n'isaha zibiri z'ijoro ariko urupfu rw'uwo muntu wo mu gikoto ngo ntawe ruhuriye n'ayo masasu nk'uko bivugwa n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise nkuru nziza abasoda bari mu gikorwa cyo gukizura kwibarabara rya mbere imbere y'uko abantu batamenyekanye batera grenade zibiri yaratobaguritse atobowe na grenade yahatewe nk'uko mu ntwaro no mu gipolisi mu rutovu babivuga Jean Pierre Misago icyo gitero cyabaye nk'isaha zine z'ijoro zibura iminota nka cumi zo kuri uyu wa gatanu nk'uko mu ntwaro no mu gipolisi mu rutovu babivuga abantu batamenyekanye abari bo bateye grenade mu nzu abapolisi bararamwo bayicishije mu idirishya ry'icumba ritari ryugaye iyo grenade yimbye ikongera igatobagura amabati y'icyo cumba yatewemwo nta kindi yahitanye icyo cyumba kikaba cyabikwamo inkwi kandi kikaba gitandukanijwe n’ikiraramo abapolisi n'uruhome mu gipolisi ibururi bamenyesha ko batanguye gutohoza kugira ngo hamenyekane abateye iyo grenade bongere bashengezwe kandi ngo ntawe uzodenderezwa jean ndayitwaye ku musanteri wa komine rutovu avuga ko naho ibyo byabaye ingingo zikwiye zigizwe ibanga zafashwe kugira ngo umutekano utsimbatare muri iyo komine jean pierre misago ibururi radiyo isanganiro umutama w'imyaka ijana yaraye yishwe yanizwe n'abantu bataramenyekana ku mutumba wa butaramuka muri komine mugina y'intara ya cibitoke samuel sebera yari asanzwe yibana wenyine yagandaguwe ejo kuwa gatanu nk'isaa cumi z'umuhingamo abamwishe bamusanze iwe mu gihe cy'imvura nyinshi bivuga ko Samuel Sebera yoba yazize amafaranga y'impene zibiri yari yagurishije ku imana amakuru ava mu bajejwe intwaro ku mutumba wa Mutaramuka avuga ko yari yahatswe kwicwa ku imana nyene amaze kudandaza izo ntungwa ziwe abantu babiri mu bikekwa kuba barishe umutama baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza abantu batanu baramaze kwicwa mu makomine ya buhinyuza na mwakiro mu ntara ya muyinga bagirizwa uburozi amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike muri iyo ntara avuga ko kuba abantu babandanya bicwa uko byerekana ko komite z'umutekano zitwa ko ziwurikiyemo bose zidakora by'ukuri bagasaba ko zova mu mpapuro zikajya ku rubuga koko ubwicanyi bugahagarara Dieudone nzeyimana aho hamenyekanye abagabo bane bishwe ngo na ubuyobozi kuva mu ntango z'uyu mwaka kuva Melchior Nsabamugana waserukira ishyirahamwe ry'igiteka imuyinga ati abantu bashobora kwitwaza uburozi bakica umuntu kumbure azira izindi mvo nk'indyane z'amatongo y'amadini cyangwa za politiki akibutsa ibyabaye mu gihumbi kimwe amajana ijana na gatatu aho ngo abantu bishwe ngo n'abarozi kandi bazira iza politiki mu rwego rw'abashinga muyinga cyangwa ishyirahamwe ya PDH bakavuga ko kuba ayo mabi akomeza ariko ikimenyetso cy'uko za komite z'umutekano zirukiyemo bose zijogajoga imyiza ruhekere umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga mu z’imibano ati ico kibazo inkwara yagihagurukiye na za komite z'umutekano ngo ziriko ziranagurwa Dioneze Imana muyinga radio isanganiro ya ya ya ya muntu utumvira isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri ku isaha sitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu amakuru arabandanya kuri radiyo y'isanganiro abanyororo cumi bararekuwe mu ibohero rikuru rya rumonge kuri uyu wa gatanu hakurikijwe ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu abo banyororo biyongera ku bandi mirongo itandatu n'umunani bari baraye barekuwe hakurikijwe iryo tegeko nyene paul mirerekano arongoye iryo bohero amenyesha ko hariho abandi mirongo ibiri na babiri bagabanyirijwe gusa ikiringo cyo gufungwa abagabo cumi na batanu bavuga eh, ko ari abanywanyi b'umugambwe FNL bayoboka agatorwasa barasohotse agasha kuri uyu wa gatanu muri komine ya busoni intara ya kirundo aho bari bamaze indwi zibiri bafungiwe abo bantu bari bafashwe bagirizwa kugira inama itemewe n'amategeko ariko bo bakavuga ko izo ndwi zibiri zose zabaye zo gufungirwa ubusa ngo ubutegetsi bushaka kubatera ubwoba kugira ngo ntibazosubire kubahuka gutemerera abanywanyi babo nari nabibabwiye mu ntango zano makuru umugambwe sende devide umenyesha ko utarota uganira n'abashatse guhirika ubutegetsi n'abafise uruhara mu bugizi bwa nabi ibyo ntibihejeje gushikirizwa na gerard ndabirabe umuvugizi w'umugambwe sende devide ariko rero uwo mugambwe uhamagarira abadafise uruhara mu mabi amaze igihe mu gihugu kwitaba ibiganiro bidakumira bigiye gutangura gerard ndabirabe asoma itangazo ry'umugambwe sendede fdd umugambwe CNDD-FDD uramenyesheje ko utazogirana ibiyago n'abanyepolitike bagiye mu by'iterabwoba n'ubwicanyi nk'uko biba i buraya na cyane cyane ibiherutse kuba mu bubirigi kuwa mirongo irindwi na kabiri ntwara n'ibihumbi na cumi na gatandatu uwukora iterabwoba wese ategereza gukurikirana iyo ari ijejwe umutekano ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani yo kuwa cumi na kabiri mu nyonyi ibihumbi na cumi na gatanu kujya mu biganiro mpuzabarundi bafise agatima ko kuvuga ukuri kanatsinda si ibiganiro vy'amagaburanyama kuko nta biriho vyo kugabangana ni ubutumire butavangura buzotuma dutera intambwe mu gutunganya neza iby'igihugu na cyane cyane amatora inama isumba ingimba Tutandukire n'amakuru avugwa mu gateka k'abana urudandazwa rw'abana ruribonekeza mu ntara Cibitoke muri komine Rugombo ni imwe mu zigizi iyo ntara hari umugabo yemerera kuba yarafise umugambi wo gutwara abana batanu mu rumonge ngo gucuruza amafi aho mu Rugombo nyene haherutse gutoga umwana mu kinogo c'imetero zirenga imwe Blaise Celestin yo kubgayo ari ku murongo wa telefone niwe twarungitse mu Cibitoke Blaise uranyumva ego ndakumva claire twagira dutangwe tuvuge ko uwo mwana yatowe si metero imwe ni hagati y'imetero cumi na cumi na zibiri bakwiza hafi imyaka ine ba ngo uwabatwaye nk'uko ababyeyi babo bavuga ngo yababwira ngo nibagume muri icyo kizu ngo agiye kubazanira amabenye ariyo amandazi urumva rero eh, abantu bakavuga bati eh, birakwiye ko hafatwa izindi ngingo kugira ngo abo bana abana ntibagume babura babura ariko hari abantu bariko barabatwara eh, kubagurisha ego Blaise abo mu ntwaro canke mu butungane ngaho mu ntara y'ibitoki bo baba bariko barakora iki ntabwo twavuganye ariko ah, mu banyagihugu twavuganye bavuze bati iyo umuntu yabuze umwana yazimiye aragenda akababwira hakacaho amatangazo igipolisi n'abandi bakarondera nta kindi kiri ko gikorwa ariko urumva yuko yumvira nk'umuntu afashe umwana akamunyegeza mu kinogo cy'imetero nka cumi na zibiri eh, biragoye uwo mugabo rero yari ko atwara abo bana hari haheze umwaka atabonetse muri ako gasagara kandi ariko avukamwo niko gufatirwa mu yindi zone ngo yaboneke ijoro ariko bica byumvikana rero nicyo gituma abantu baca bavuga bati ko ariwe yafatanywe abo bana batanu yaba aho hambavu ku metero cumi na zitanu mirongo ibiri z'abo bana batatu batowe babiri hafi ya rusizi uwundi mu kinogo baca bavuga bati nta kundi niwe nyene kuko atarakiboneka no muri ako karere ego urakoze celestin blaise ndeyo ku ubandanye udutohoreza iyo nkuru turabandanya mu gihe joro umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abana metre prime eh, mbarubukeye arongoye ishyirahamwe rigwanya amabibe nayo avuga yuko abantu bose mu burundi bari bakwiye kubona yuko urudandazwa rw'abana ari ikintu kibi cyo kurwanya rw'urubyiruko kuko rugeze ku rugero runini avuga yuko bafite amadosiye ashika cumi ari mu butungane n'abana bamaze kugarurwa bashowe bagera ku mirongo itanu mu kiringo kidashika n'umwaka abana bashika mirongo itatu baheruka gufatirwa ku kibuga c'indege ca bujumbura kuri kilometre prime mbarubukeye avuganye na marie ange nzeyimana rero izo dosiye tuzironka uko harimwo abo bana bashika uko kandi urumva ko ari abana benshi cyane batwarwa mu buryo bagenda rero cane cane mu bihugu omani Oman vya Australia mu bihugu vya Arabia Saudite ariko cyane cyane mu bihugu by'abarabu niho bakunda kugenda nk'ubu nk'akararo idosime nubabwira muri izo hariho umupapa umugore wiwe aheruka kumutwara abana babiri babyaranye abatwara muri Oman kandi uwo mupapa atabizi yamucishije mu rumonge agenda eh, mabanda acagenda Tanzania kenshi niho bakunda kubacisha bashire baburiza indege bakabatwara muri ivyo bihugu bya Oman twavuze n'ibindi eh, hariho n'indi dosi dufise iyo mu papa nyene yaje kutwitura atubwira yuko umugore wiwe yamutwaye mwana umwe bari babyaranye hanyuma mu kumumutwara akoresha amayeri adasanzwe kuko umugabo umwe nzo ku rugo rudandazwa yaraje aravugana n'uwo mugore ati reka ndakwereka ingene uwo mwana wawe tumugurishe uwo muvyeyi aremera hanyuma rero yemeye acamushorana n'uwo mugore nyene tukubitire mu ntara y'abubanza ngo araheze igihe handikwa abana bavutse batari bake muri iyo ntara abarongoye iyo ntara bikabatera amakenga kuko babona ko mu minsi iri imbere bishobora gutera ingorane zijyanye n'igurirana ry'abantu mu kwezi kwa kabiri honyine ngo hakaba handitswe abarenga amajana umunani sipesi karitasi kabanyana buramatari w'ino ntara ya bubanza mu manama amaze iminsi agirisha abanyagihugu ntahengeshanya gutanga impanuro avuga ko bogabanya imbyaro bakabyara abo bashoboye kurera tarasisi niyo ngabo akanavuga ko amatohoza yagize mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri yerekana ko amaze iminsi havuka abana benshi ibyo nabyo wabibonera mu biro ndangamuntu nko mu kwezi kwa kabiri guheze mu makomine yose uko ari atanu handitswe abana amajana umunani na mirongo ibiri na batandatu ukwa mbere naho handitswe amajana ane ati hamwe ubandanya havuka abana bangana uko ntiboronka aho bakwigwa muri ino ntara nayo injyane zijanye n'igurirana ry'abantu na cyane cane izijanye n'amatongo ngo kudodoca ziyongera gusumba mu biro ndangamuntu i basigura ko hari ibintu byinshi abahinga baraba kugira ngo bavuge ko hari igwirirana ry'abantu ngo ni ibyo kwihweza neza jean claude ndayikengurukiye arongoye ibiro ndangamuntu i akanavuga ko muri ino minsi ababyeyi bijukiye kwandikisha abana kuko ngo iyo babajanye kwa muganga bategerezwa kuba bafise urupapuro rwo mu biro ndangamuntu i bubanza pesikaritasikabanyana radiyo y'isanganiro byarononywe cyane n'umwuzure w'ubwo ruzi. Abanyagihugu bo muri komine Nyabihanga bari biteze kwimbura mu mezi ari imbere ntibagira ayo bacira n'ayo bamira bagatinya kugeramigwa n'inzara mu minsi iri imbere Laurent Ndikuriyo abanyagihugu muri komine nyabihanga mu ntara mwaro bari barimye ibiterwa mu kiyaya cy'uruzi ruvyironza nabo ku misozi ya munago kibogoye gitaramuka taba iteka gisivye na musongati ibiterwa vyari bihari ni umuceri imboga ibiraya n'ibijumbu bikaba byose vyaratwawe n'amazi y'ugo ruzi guzuye inshuro zibiri kuva bari biteze umwimbu w'umuceri kugira bikenure ubu ngo ntibagire ayo n'ayo bamira kuko amazi yamaze kurengera imirima ibiraya n'ibijumbu nabyo byaciye bibora ahari ibyo biterwa ubu hari ibyondo abanyagihugu bavuga ko batubwira inzara mu gihe cobaye iciyimbura musane wa komine nyabihanga adrienne nzwenimana avuga ko ataco bashoboye kubafasha muri kino gihe ngo ayo mazi y'ubwo ruzi rwuzura muri ico gice ariko imvura yaguye yo ruzanana mu bice vya rutovu mu ntara ya bururi ahanura abanyagihugu bo kuri iyo mitumba kurima ibiterwa vyera kare nihatangura gususuruka imwaro ruhandi kuri yo radio isanganiro inkuru ya nyuma yano makuru ngo nta munyagihugu numwe arekuriwe gushora mu isoko inka yo mu bwoko bwa frizone adafite uruhusha rwa mustanteri muri komine iyo nka ibivuyemwo iyo ngingo yafashwe na buramatari w'intara ya Ngozi nyuma y’ibyegeranyo by'abastanteri bivuga ko bene izo nka zatanzwe mu banyagihugu n'umugambi Prodefi inyana ku wundi muntu nyina igaca ikwegukira mu gihe rero ishowe ubwo guhererekanya inka zikamwa mu ntara ya ngozi uguca guhagarara muri iyo ntara kubera ibyo buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana aherutse gufata ingingo ko mwene izo nka z'ifrizone zibujijwe gushora gwa mu isoko nyeneyo adafite uruhushya rwanditse rwa Mutaneri w'ikomini albert nduwimana asaba n'abajeje intwaro n'umutekano mu makomine y'iyo ntara ya ngozi gucungera bikwiye uruja n'uruza rwa mwene nka na burya zigaburirwa mu nzu zidaturuka kurisha ngo na zirya modoka zikura inka mu isoko y'inka yo mu vyegwa vya ngozi ari nayo nyene iri mu ntara zo mu buraruko zizijana mu gisagara cya bujumbura canke mu gihugu ca kongo kibanyi zitegerezwa guhagarikwa n'igipolisi bakaraba ko ifirizone zone zirimo zifise menugo ruhushi ngozi onari muzagara kajyo isanganiro amakuru twari twabateguriye ni ariko tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abantu bataramenyekana barateye ikirindiro cy'igipolisi cyo mu ruringanizo turi mu ntara ya bururi ariko n'abasize ubuzima ni mu gihe wundi muntu umwe yaraye yishwe muri zone ya musaga komine muha aharaye humvikanya amasasu n'amagrenade ariko ngo urupfu rw'uwo muntu akaba ataho ruhuriye n'ayo masasu nk'uko bishyikirizwa n'igipolisi umugambwe ya cnddd n'ubuributsa kutarota uganira n'abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi be n'abari inyuma y'ububisha buri ko bukorwa mu gihugu mu itangazo ryasomwe n'uvugire uwo mugambwe kuri uyu wa gatandatu daniel gerard ndabirabe ahamagarira abatarabwa n'ibyo bibazo kwitabira ibiganiro bidakumira byimirije abana batanu baratowe bashowe bashaka kujanwa mu bihugu bihugu byo hanze aho ni muri komine rugombo murabo akaba ari harimo umwana umwe w'imyaka ine yari yanyegejwe mu kinogo cy'imetero eh, zirenga cumi